juna wata kuka nasara a inda Suwaiba yake faɗa wa Aminiyar ta sirrin ta na mallake mijinta wanda har majibin ya biyo wa kunnarsa abin da ya sukkita shi wanda har ya kai su ga kasuwa a shige ni ma wani mutu a inda Jibril yake cewa ko ku biyo mu domin jin kuka za ku fito. Thank you. Da sallan lami da ake yi ne yasa gogo ta kasa kunnuwanta don fahimtar shi daga ina take jiye su to waɗanda suka haɗa har da ƙara sai san ta fito daga ɗakinta a bakin kofa ne suka ci karo da ita da suwai ba wata kwaso a guje zuwa ɗakin gogon suka dudu juna Погодна температура wadda faruwa ne ta sa hannu ta fara zufa fuskarta da ke barazanar tona a filin rashin gaskiyarta akan abin da ya faru ta ce wannan kuma na ɗauki ne da bakuwarta kawai muka ji shigowar baban baffa kafin in fito ne na gan shi ya fada ƙasa warwas ai gwagwa bata bari ta ƙara ga faɗin wata kalma ba ta gargaya ɗakin soyaba da gudu a tana hatsewa da zaninta tana shiga ta gan a ƙasa warwas babu motsi babu alamar motsawa ko numfashi a tare da yake ta a gaban shi ta dago kanshi tana ambatan sunansa amma ko bai ta tashi a ruɗe ta nufi hanyar su ta gida ta iska juna tana ji tsona wanki ta ce masa juna ka waka taimaka min ko gidan ne ya faɗi na gadin suna jin haka shi ma a ruɗe rufa juna da goggo baya zuwa ɗakin suwai ba suka iska ubangiran nasu tamkar yadda goggon ta gaya musu Suma sun bi sahun goggon don tabbatar da shan. akwai rayuwarsa ko babu dalilin rashin motsi da suka ga ya yi don ko numfashi ba kowa bane zai iya gani shin yana yi ko baya yi tabbatar da alayyarsa ne ya sa gogo ta sauke ajiyar numfashi tare da rage koke-koke da sallallamin da take yi ta umarta su ne Ku kama su zuwa mota don tafiya da shi asibiti nan ne kuma aka fara tunanin cewa zai tuka motar zuwa asibiti dama a gidan daga mai gidan ko mun yi da ne suka iya mota to ba ta tsaya ta koya ba ta ga idan za ta anguwa akai ta kawai tunai da duwa Goggo ya ce, "Bari mu saka a mota in tuka, ni ma ina dan taba tuki idan na sami mota, tunda har wani gari ina zuwa." Sun kama shi ne, suka ga hannunsa na hagu ya tafi ya ba ya faɗi. Jima cikin firgici ya ce, subhanallahi eh wannan sama da a akan yake gogo gogo ma ta sace rudewa tana fadin yau mun shiga uku mun lalace wannan wata irin faduwa ce har ta kuma ga rayuwarsa ma babu da tabbacin samunta haka ne suka taitaye shi suka saka su a bayan mota Goggo ta zauna a sa juna su ga mazaunin direba tare da ciwo ba a gaban motar. Sai shi kan kuka take yi. Har suka isa asibitin da ya zama nan ne suke ganin likita. Ɗakin taimako na gaggawa wato emergency room aka kai shi. Manyan likitoci ne suka yi taron rubutu a kansa don ceto rayuwarsa wanda suka shafe awanni a kansa suna bincike. Zama suka yi jugum bakin ɗakin da aka fi da shi gogo addu'o'i take yi a bayyane akan Allah ya agaje ta ita suka faɗar munibu wanda take ganin idan ta rasa shi a halin da take ciki a yanzu ba ƙaramin jibi ta samu a rayuwarta ba kasancewar shi ne bango a jirgin ginar ta kusa da mutuwa ba babu abin da take yi illa ta kuka tare da tunanin makomarta a dalilin ɓaran ƙaramin da ta yi na fallaka shirin rayuwarta wanda har mu ɗin ya ji da kunnuwansa kuma tabbas abin da yake suna sanadiyar wannan mummunan al'amari da ya same shi ita kam bata sadu da ba dole cikin satin nan ta kaci jiki ta tunale zuwa gurin boka don ta yi masa bayanin ka tobarar da bakin ta yi har kullum mijinta ya ji sirrin da aka ce idan ta bari ya ji sai ta yi kuka da kanta da dukkan irin abin da zai same ta shi yasa tun ma kafin abin ya riske ta shi yasa tun ma kafin abin ya riske ta to za ta je gurin shi ko akwai abin da zai iya mata amma mantar da kwakwalwar jibin abin da ya ji in ma hakan ba zai yiwu ba to za ta iya yin gammu ta ɗauki dukkan zunubansa na sawa a ɗauki rayuwarsa in har hakan zai zama mafita ga halin haƙula inda zai sami rayuwarsa tun da hausawa ma cewa suka yi amfanin zunubi romo da ta gwammace ta karɓi roman ta da tusu tunda kwabarta ta riga ta yi ruwa gogo ta karkaita ta dubi jume da ke tsaye a gefen su wanda ke cike da ɗanin damuwa tamkar sa na jini da ke cikin halin ha'ula da ta samu uban gidansa haka yake ji a ransa kasancewar mujibu mutum ne sak mai ta wa na ƙasa da shi tare da tausaya wa al'amuran da suka sami wanda baya da shi musamman masu da ke ƙarƙashinsa ko yaya ya ganka a wani yanayi ya dinga tambaya ka kenan akwai matsala ne ko ba kai lafiya ne idan ka ce lafiya ka kallo to nan ta ga zai tsaka maka aljihunka don ya san matsalar talatan Najeriya ba ta wuce bushewar aljihunka ko kwata cewa jini jini ka ce da waya ne ina da ba aljihun wandansa da fito wayar yake? eh ba su aljihun wani za a kira ni eh da ke son don ina da number shi ka kira min shi ka bani in yi masa magana nan da na lalubar Isa ya kira su bugu ɗaya biyu ana uku ya ɗauka sai ya miƙa gwaggon ya ce ga yanin yaɗa ɗauki wayar ta ƙara wayar a kunnen ta amsa sallamar da Isan ke yi ta ƙara cewa Isa ba jule ba ne gwaggon ku ce kuma ce duk abin da kake yi ka bar su ka tawo Gombe yanzu ka same mu asibitin da muke ganin likita amma nan yayan ku ne ba lafiya Isa ya hau faɗin inna lillahi wa inna ilaihi Hijrat ku ku tsaya muna yan tace ka bar bata lokacinka ka taho kawai mutum isa babu inda baya rawa da yaji wannan abin tashin hankalin da ya same shi mintuna ba su kasa hamsin da biyar ba suka sada su da gondo ba a jima da zuwan isa ba aka gunguro Musuf akan garin daukar mara lafiya zuwa wani ɗaki na musamman a lokacin ne babba da mu suka isa da kaduku kasancewar da Isa zai taho ya biya ya gaya musu su yasa ba su kasa a gwiwa ba su ma suka taho har da Mustafa yayin muni ba gaba ɗayan su ɗan uwa sun kewaye gadon da Mujibu ke kwance suna kallon sarautar Allah tare da yi masa addu'an samun sauki likita ne ya nemi san ganin wani daga cikin su babba sai babba Adam ya umarci Mustafa da cewa Mustapha, zo ka ga likitan a madadin mu, tunda kai ne ke jin turanci. Za mu ji bayanin wannan wani irin ciwo ne ya sami yaron nan. Masu su tamkar ce ba rai ba alamar rai. Mustapha ya iska likitan a ofis ɗinsa, a yan ne ya so mai yi masa bayani. Gaskiya ɗan uwanku yana cikin mawuyacin hali, domin faɗuwar da ya yi ya haifar mata da manyan matsaloli guda uku. Na farko, akwai sanyewar ɓarin jikin da ya same shi. Gefen na dama baya aiki gaba ɗaya. sannan zuciyarsa ta sami tabuwa sakamakon wani abu da ya firgita shi wanda ku da kuka san ko ne ya firgita shi ya sa shi ya faɗi har ya sami tsayar tsarin jiki sannan matsala ta uku da ya samu ita ce karaya da ya yi a tsintsiyar hannunsa na hagu kaga kenan hannuwansa duka biyun sun sami matsala amma insha Allahu! zai sami lafiya don mun yi masa duk abin da ya dace mun gyara masa karaya an yi masa plaster muna fatan mu yi nasara a dukkan taimakon da muka ba shi a cikin yardar Allah Mustafa zuciyarsa a dagule da jin ikkila inda ya samu ɗan uwansa yayi ajiyar zuciya ya ce Allah ya sa dai likita amma don Allah a sakon ku na manyan likitoci tana ganin dan na zai warke da dawo normal mutum irin yadda yake da can tamkar kowa likita na gyara zaman gilas ɗinsa da ke idanunsa sannan ya soma magana eh muna tabbaci akan hakan insha Allah tunda mu musulmai ne muna iya iyawar mu ne akan lalurar marasa lafiyar mu sai mu bar wa Allah sauran lamarin su shi kaɗan ya san yadda zai yi da bawansa idan mun ga nasara ke daga gare shi ne idan mun ga aka sun hakan nan ma daga gare shi ne ya ɗan yi wani rubutu a sarar ɗin da ke gabansa sannan ya da idanunsa kan kan abin da nake so yanzu shi ne muna so ku kula da shi sosai ku kasance ko da yake akwai mutum a kusa da shi saboda zai yiwuwa idan zai farfado da motsa jikinsa to sai a rike shi tunda yana da karaya a hannunsa mai lafiya kada ya lalata aikin da muka yi masa Ya kuma iya yiwuwa idan ya farfado idanu kawai zai bude abinda ba ma fata kenan saboda haka sai ku je ku ta addu'a Allah ya ba ku lafiya Mustafa ya addu'a addu'a zuciya yana kada kai damuwa ce kul a ransa wa likitan godiya daga office din yayi wata babba bayanin komai da likita ya gaya masa a ba babba Adam ya tsara gogo da idanuwansa cikin tuhuma yake kin da da likita yi to ina son sanin abin da yaron nan yake har da ta shi ɗin irin wannan tun da abin a gida ya same shi wata sarar kwalla da ke fatato mata kunci zuciyar ta cike tsananin damuwa ta da ɗora zargin komai kan sayar ba ta ce wallahi ni ba san ya ji ba da abin a ɗakin matar sai ya same shi ni ma ita ta zo ta kira ni ita ya kamata a tambaya babbar ce mu ba mu da ikon da za mu tutse matarsa mu tuhume ta tunda sai da nake da iko akan ta ki sani ba Za mu bar maganar mu bar wa Allah al'amarin mu masa addu'ar samun lafiya ko ma me ya sai ki tashi idan Allah ya ba shi lafiya ai za mu sani ba ma sai mun ɓata lokacin mu ba wajen bincike sai ba da kira ku a jefan su duk tana jin abin da aka faɗa mutum ke yi la'asar ita kam addu'a take kada Allah ma ya tada ka faɗa ba ya sa daga wannan batun zai ta dace ni don kuwa ta san samun lafiyarsa na cikin tonon asirinta sannan kuma karyewar asirin da ta yi masa tunda boka ya gargaɗe ta da cewa kada ta kuskura mijinta ya ji sirrin da ke tsakaninta da shi da su ƙarƙarin bakinta ya sa ta yi ɓaramɓaramar da ya komai a haka ne jin shigarsa halin ha'ula'i ita kan za ta yi gunda bakinta ne a kaɗa a raya babu wanda zai ji wannan ta'asar da ta aikata da boka tunda ta san gwaggwasan ba za ta yarda a ta amanar auren ɗanta ba ta hanyar yin fasadi da boka duk radiyon da suke yi na bokaye da malamai ita da hajiyarta amma ba za ka goya mata bayan yi ta sadi da boka ba ba su da dinne ne da yanke ko zuba asiri a abinci amma ba za su yarda da aikata wannan babban fasadin ba da igiyar aurenta da komai tana matsar kullum munafinci ta ɗan langwabar da kai ce in kan babba wallahi ban san cikin farko ya dawo gida ba illa da ina ɗaki ina sawa wani da kaya daga faduwarsa a falo ni wallahi ba ma san na ko ba ko ma me ya so da zuciyarsa ina ganin daga waje ne babba ya na kai ko ma menene muka mun bai wa Allah lamarin yanzu fatan mu Allah ya tsaka fadarsa da ba su lafiya da wannan ciwon nasa akwai taraddadi a ciki Mustafa kam tun da bayanin likita da kunnuwansa na cewa kada a bari ya farfado ba kowa a gurinsa shi yasa ya saurin barin gurin su gaggo ya koma ɗakin da mutukin yake duk da isa na can ya dai ta san shi ma yana kusa ya ga kujera ya zauna duk da fuskar mutukin ya kura masa idanu yana son gano ta inda numfashin mutukin ke fita wanda duk ya kokkoci da kullalla ba za ka iya tantance ta inda numfashi ke fita ba don likitoci sun tabbatar musu yana da rai ne gaskiya da ba zai yarda mutukin na da rai ba ya kai hannu hannunsa yana shafar hannun mujitsin zuwa kafadarsa yadda likita yake ba sa aiki ya kai ganin sa ga ɗaya hannun wanda yake da ɗaya cikin filasta shi ma a karye yake da goge ga kai cikin jin farfarin halin da rayuwar mujibi take ciki da san lokacin da hawaye ruwa a sa ba da lalubo sa a jihu ya kira layin ba wadda yake kai ta zaton bata san me ke faruwa ba da ba ta da ku tana nan gondon Mugu ɗaya biyu sai ta ɗauka tana cewa assalamu alaikum baban inna da yaji ta fara da wannan barkwancin na kiransa baban inna ya san ta san komai ba dangane da abin da ya sami mijinta sunan su aka saka wa diyarsu Asiyan ta ba masa baban Inna don ya ce ba ya son a kira ɗan da Inna shine take tsokanar sa da baban Inna idan tana jin barkwanci Ba da biyo barkwancin ta ba saboda yana cikin tashin hankali tana ina ne yanzu ta amsa ji gida layu yanzu na dawo daga kasuwa gajiya ina cikin gida ina hutawa Oke, ki tashi yanzu ki tura su zo nan asibitin da kike amfani da shi. Muna nan tare da su babba. Mutum ba lafiya yana cikin mawuyacin hali. Likita ya same shi ka tabbatar yana raye? Yake yana raye. Sai dai kawai ki zo ki same ni. Gaba ɗaya jikin mu ne da yayi sanyi tana daga zaune ta kasa tashi ta jijjiya ciwon na mujibu take yi a ranta. shin wani irin ciwo ne ya same shi ba iya sanin ta da shi ba su da wani ciwon da ke damun su na kullum da kullum sai dai ciwon da ba a rasa ba na zama rayuwar duniya to kuma wani irin ciwo ne oho ta sami mama Amina a ɗaki ta yi mata bayanin wayar da Mustafa ya yi mata ta ƙara da cewa yanzu da ya kira ni ya zan je a yi asibitin tun da su suna can sannan ga ga matarsa ni ya ta ci kawai in zo in gaishe shi in dawo mama ta zo da kai yaro mun kaza to in hajin da kin ta za su yi ko Mustapha ya ce ki zo ki duniyar sa da wanda zai hana ki ne ko yi miki samaki da shi in ce har yanzu a matsayin mijinki yake to ba na son sakarci maza ku tura ku tafi da yabba ki dubo shi mu ma ku ga zamu je mu duba shi Allah ba su lafiya Mun yi baranta bai so zuwa ba a dalilin irin wulakanci da ta tazarcin da mutum din da gogo da su ba su ka dinga yi mata kafin barin ta gidan tana ta hakuri da su Ado ta kare da bakin sa sai majibu yake kada ta dawo gidansa Tsayuwa ne mota, neman da bai yi mata ba kenan, zungina auren aurensu babu kowai ta ita kan don ne za ta waiwaye shi don ba shi da lafiya. Ita ma fura ta yi ciwon kuma an gaya masa, fura ko don ba ta kwanta a gadon asibitin ba ne, Ya sa bai zo gaishe ta ba. Luƙo-luƙo ta dinga yi har kusan magariba, hakan ne ya tunzura zuciyar mama Amina. Ta zo ta rufe ta da faɗa. Ban san ki da zuciyar zuƙon ɗan uwanki musulmi irin haka ba. Ɗan ki ma na jini kuma mutum auren ki ki wa duk abin da ya faru baya ki je ki duba su domin Allah kuma don zumunci in ba za ki ce don auratayya da ke tsakanin ku ba to ai ya kori komai kuma da kika ga har Mustafa ya kira ki ai abin ba karami bane ah maza sai zaji ku ce tun azu izi ce ta jiran ku mata ta yi magana ba ta sirri zaji ta jira sai da ta dauka sai wa musallama suka tafi wannan ne ta rinka halin da mujib ke ciki abun ya sai gitaka ya ba ta tsoro Hassan ta zubar da hawayen tausayawa a gare shi ta iska su babba duk sun koma dukku sai ne ke zaune tare da shi a ɗakin a lokacin gwaggo ta ji ta yin sallar magariba Manima ta ji jiyayenta Mustafa ta a tsinta da al'amarin ta ce yi Mustafa wannan wani irin ciwo ne ya same shi Ga dole ta kafance tamkar matacce amma wai yana da rai Waɗin yana ciwo, magarku da kai, a yadda ke da ne da na zo lafiyar ta ƙalau don ko ciwon kai bai wayo gari da shi ba har rana illa lokacin da ya dawo gida ne abin ya same ta a ɗakin matarsa ita kuma bata san me ya faru ba sai ban ce ta ta take gawa mata masu sun ya faɗa a falanta ba ita ma bata san ya shigo ba sai dai faduwar ta ji? Mani ba ta tsandaranta cikin nazari sannan ta yi magana amma kana ganin abin cikin likitoci da suka duba shi Me suka bincika bai kawo musu faɗuwar da yi sannan ne alaƙa hakan da abin da ya shafi zuciyarsa Eh to, likita ya kira ni na yi min bayanin cewa ya sami stroke ɓangarensa na dama ba ya aiki. Sannan ga kaya a hannunsa na dama, sun ga Ya dama da hagunsa sun sami matsala. Sai zuciyarsa ta sami taɓuwar lafiyarsa a dalilin wani abu da ya tsawatar da zuciyar tafa wanda shi ne muke ta bincike don mu gano me ya ji har ya ba su tsoron hakan. Gwagwa kam ta ɗora zarginta a kan suwar ba tunda a ta abin ya faru a ka. lalle wani abin yaji suna faɗa ita da bakuwar da ta yi amma ita ce ban ta musanta hakan shi yasa na roƙi waggo da ta bar maganar tunda babu tabbas kada rayuka su ɓaci mu da ta addu'a Allah ya ba su lafiya Samun lafiyar sa ya ce mana komai. Tunani ne ya tsinci a zuciyar mu ne ban na lalle duk wani abu da ba zai ji mummuna daga bakin suwai ba. To ba zai rasa alaka da gwaggwansa a ciki ba. Kasancewar manufa tashin su da biyayen su tare suke yi da uwarsa da gwaggwan da ita kuma suwai ba. dai dole su suka sani ita kan matsayarta a kunne. An ta manta da matsalolinsu. Kawai matsalar ta yanzu ciwon mijin nata Nura ba ta da tabbacin za ta koma gidansa tunda har babbannin su sun fara magana za a nemo su don ya bata takardarsa zaman nata a gaban iyaye ta fita haka masu nan ya janyo mata sintirin mawaje gani suke auren nata ya mutu ne ko ta gaya musu biyo ta suke yi ko ta aiko kowar goggo ɗakin ne ya katse mata tunaninta suka rasa na a gaban gwaggwan. ita da ɗan ta wato hibba suka gaishe ta fara tambayarta ya mai jiki da kasan fuskarta da komai ta amsa bakuntar tasu har tana karawa da cewa kin ga yadda Allah ya yi ikon ta kan mijinki ko da rura fara tsara ta same shi ba mu san musabbabi ba sai shi sai Allah sai kuma matarsa da abin ya fara ɗakinta ta yi gunga bakinta ta ji faɗa gaskiya ne ya faru Allah da ya ba shi lafiya Ya faɗi ko ne da bakinsa Muniba ta yi saurin tarar numfashin gwaggwan ta ce abin da kawai za mu yi kawai addu'a kenan samun lafiyarsa ko ma me sanadin ciwon nasa sai a yi haƙuri a wa Allah shi ai baya bacci ko ta gyara abin sallah da ke gefe za ta fara sallah mun yi ta ce ina ne ta ce a gaida mai jiki so mu zo tare to baba baya ne kuma bata sami yayarsa ba wajen tunanin zuwa to madalla ai babu komai sai da gobe ta samu a gurin Allah Allah ya kama gobe bani ba ta dubi Mustafa ta ce ya Mustafa ka je kan sallah idan ka dawo ni sai in je in idan ka dawo ni sai in je in kada ka rasa danki ya fita zuwa masallacin da ke harabar asibitin da gwaggwata idan sai ta ce su su yi alwala za ta zauna kusa da shi har na dare ta wuce muni bana asibitin ba ta da alamar za ta tafi Mustafa ya yi mata magana dare sai ya soma ku zo ku tafi gida na isa nan tunda ya dawo sai ya kai ku a ka idan ya san ta gogo sai ya kai ku ni za mu kwana da shi ranmu ne ba kumba tana ganin yadda za a yi ta iya barin asibitin nan A halin tana ganin yadda yanayin jikin ke yake a kwance tamkar mutum mutumi a tunaninta idan ta tafi da kyau za ta dawo gobe ta iske shi da sauran numfashi ta san dole da ta tafi tunda kowa tana gidansa ne ba zai yiwu ta dinga kwana da shi a asibiti ba tunda ba su Mustafa da Isa nan ko Isa ma kadai zai iya kwana da shi kafin su tafi sai ta tsaya a kansa sai mata addu'o'i ta tofa masa sannan suka tafi da suka koma gida a tsaye a tsakar falo suka isa Amina tana ganin su ta sace ajiyar zuciya take haba ka ba kun je kun dare suna nan hankali na a tashe da kun san ya tafi. babu mai zuwa ɗauko ku ai da sai ku dawo da wuri ya mai cikin ta sabula hijabin kanta tana cewa biki sai godiya Allah amma gaskiya yana jin jiki dan bai ma san wanda ke kansa ba balle shi ma ya san a inda yake ba su da maraba da masacce illa ta hanyar numfashi wanda sai kai lura ne za ka gane yana numfashi ina na cikin tashin hankali tace wani irin ciwo ke damun sa mhm. Madakin matarsa abin ya same shi a cewar ta wai ita ma faduwarsa ta ji ta fito. Tun da ya sami kawai a hannun hagu. Nufan damansa kuma baya aiki. ya sami stroke ko zuciyarsa da ita ma ta sami matsala a cewar likitan wani abu ne ya firgita zuciyar tasa Allah ma ya sa ba ta gefen hagun ya sami mutuwar rabin jikin ba da shi kenan zai iya kamuwa da matsanancin ciwon zuciya in ma ya zo da karar kwana bugawa kawai za ta yi sai dai a gaggawar mutum a hakan ne sanadin mutuwarsa cewar da kenan inna ta hausalatu tadire tana rana ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha amma wani irin isla'i ne ya fada wa rayuwar yaron nan Allah ka kawo masa agajinka ka ba su lafiya ka tashi ba fadarsa wannan soyayya ta gane wa mutane da sa'i su kan ko za su gane ma sai nan gaba amma da bincike za a yi akan wannan abin da ya faru na san tana da hannu dumu-dumu kan abin da ya same su Allah kada ya san me yake to mai sauraro da dai mujibin mutum mutum da rai shin mujibin zai kai faɗo har ya faɗa abin da kullum ya jiye masa a da cikin lissafin nan mai suna wata kusan ni ma ramsa a yi da jibin nake cewa gobe da labari Domin samun sauran labarin za ku iya ci gaba da bin mu a YouTube.